Fáilte chuig eagrán úr de Bhláth na dTulach. Is mise Caitlín Nic Íomhair agus tá mé anseo inniu mar aoi láithreoir don phodchraoladh. Inniu tá Joe-Lena Ó Dónaill liom agus tá sé ag dul a léamh an scéal Mary le Réaltán Ní Leannáin. Joe, fáilte isteach. Go raibh míle maith agat, a Chaitlín. Deas a bheith anseo. So, a Joe, tá aithne leitheadach ortsa mar fhear mór Oireachtais, abair liom, an bhfuil sé i gceist agat a bheith ann ar an bhliain seo chugainn? Ó, bhuel, le cuidiú Dé, má bhíonn an tsláinte agam, ní shílim gur chaill mé mórán Oireachtaisí le dhá scór bliain, bím ann i gcónaí, bím ag súil leis achan bhliain. An tOireachtas deireanach i mí na Samhna seo caite i gCill Airne, is dóiche, cosúil le pobal na tíre, go raibh muid ag súil leis níos mó ná bliain ar bith, siocair gur chaill muid cúpla ceann de bharr cúrsaí Covid. So, le cuidiú Dé, beidh mé ann, cinnte. Agus an raibh sé mar an chéanna anuraidh? Bhí sé iontach maith. Sílim go raibh, mar a dúirt duine inteacht liom, bhí, bhí foirm níos fearr ar dhaoine, bhí daoine ag dul thart agus aoibh gháire orthu, sílim díreach an seans a fháil meascadh le daoine arís go raibh daoine iontach sásta. So bhí Oireachtas ar dóigh ann. Go maith. Meascadh gan masc. Meascadh gan masc, nach deas é? Iontach maith. Anois tá Joe chun an scéal Mary le Réaltán Ní Leannáin a léamh dúinn. Ar aghaidh leat, a Joe. Mary, le Réaltán Ní Leannáin. Bhí sibh ag súil le mo scairt, a Ghardaí. Stán an Sáirsint de Brún, san Oifig Phoiblí i Stáisiún Garda Bhaile na Gaibheach ar an duine néata ar an scáileán. Léine, carabhat agus seaicéid á chaitheamh aige. Eric Kimmel ó Interpol. Chuir mé scéal go mbeinn i dteagmháil. Sin Mary Phaddy Eoin, a dúirt Garda eile ón taobh eile den oifig. Tá sí ina cónaí in Áras na Seandaoine, cúpla doras síos ó mo mham féin. Á. Bhuel, a Eric Kimmel, goidé go díreach atá curtha i leith Mary Phaddy. eh, Mary Fleischer. Maíonn Hans Fleischer, a hiar-fhear céile, go dtearn sí bagairt air. Tá siad scartha le dhá scór bliain. Cónaíonn seisean in áras do sheandaoine chomh maith, ar imeall München. Tháinig an garda eile trasna chucu ag croitheadh a cinn. Mary! Ach tá sí beagnach naofa. Goidé faoi Dhia a rinn sí? Naofa dó! Chuir sí cónair chuige. Glacann seisean leis gur bagairt atá ann. D'amharc an bheirt Ghardaí ar an Ghearmánach dháiríre chneasta seo agus rinne siad beirt iarracht an gáire a choinneáil siar. Cónair! Cónair! Thall sa Ghearmáin, roinn Eric nótaí faoin chás ar an scáileán. Cónair saileoige, dea-fhite, dea-chumtha, agus é mór go leor agus in oiriúint don éilítheoir, le líneáil cadais. De dhearadh inbhuanaithe agus de dhéantús atá cineálta don timpeallacht ó acmhainní in-athnuaite. Dúirt an fógra iompórtála gur táirge ceardaíochta a bhí ann. D'amharc an Gearmánach ar na Gardaí agus lean sé leis an tuairisc de ghlan mheabhair. Bhí bláthanna fite trí na slata nuair a seoladh é is cosúil, ach bhí siad feoite críon faoin am ar fosclaíodh an beart sa Ghearmáin. Nóiníní. Bhain an chónair an t-áras i München amach ar an tséú lá déag de mhí Iúil. Dhruid sé a leabhar nótaí agus ar sé de thuin leithscéalach. Cuireadh moill ar an phost de dheasca Cóivide. Tá pictiúr againn den chónair. Stán an bheirt Ghardaí i dTír Chonaill ar an scáileán. Glacann an tUasal Fleischer leis gur ag guí a bháis air a bhí sí leis an chónair seo. Mar gheall ar an naimhdeas don fhorbairt thionsclaíoch a bhí ag titim amach sa Ghearmáin, chinn an tUasal Fleischer saol eile a bhaint amach dó féin taobh amuigh de chríocha na Gearmáine sna 1960idí. Bhog an tUasal Fleischer go hÉirinn corradh is seasca bliain ó shin le saol nua, nádúrtha a chruthú dó féin faoin tuath, tuath nach raibh millte ag ceimicí ná ag an tionsclaíocht. Phós sé Mary Ní Ghallchóir. Scar siad óna chéile áfach daichead bliain ó shin go hachrannach díospóideach. Ní raibh clann ar bith acu. Bhog sé ar ais chuig a cheantar dúchais sa Ghearmáin agus tá sé ansin ó shoin. Deir sé nach raibh aon teangmháil aige lena iar-bhean chéile ó d'fhág sé an tír sin. Beidh orainn labhairt léi mar sin. Ach a Ghinneá uasail, Mary Phadaí Eoin, ag bagairt ar dhuine eile! Is cuma cén aois í, tá ceisteanna le cur. Lig an Sáirsint de Brún osna. Ansin ar sí, Tá Gaeilge mhaith agat! Bhain mé céim amach sa Ghaeilge ar an ollscoil Ludwig Ruprecht Universitat in München. D'fhreastail mé ar choláiste samhraidh do mhic léinn fásta i nDún na nGall ar feadh roinnt blianta. Bulaí fir thú féin. Chuir tú obair mhór isteach ann, a dúirt an Garda de Brún. Mhúch sí an ceangal ar an scáileán agus d'amharc anonn ar a comrádaí, an Garda Sproule. Ní héadóigh. Déarfainn go bhfuil sin ceart. Ach ní thiocfadh le rud ar bith bheith san amaidí seo faoi bhagairt. Do bharúil? Diomaite de go bhfuil sí ag iarraidh taom croí a thabhairt dó. Bhuail an Garda de Brún isteach chuig Áras na Seandaoine an mhaidin dar gcionn. Thiomáin sí suas an cabhsa chuig Áras Bhrídín. Chonaic an sáirsint go leor cúirtíní ag bogadh sna fuinneoga. Roinnt eile a d'fhan dorcha gan borradh. Oidhreacht na cóibhide, a chuimhnigh sí. Fágadh gan chuairteoirí, gan chairde, na daoine a chónaigh ann le linn dianghlasála. Bhí an t-ádh leo sa cheantar seo. Níor chaill siad oiread is duine amháin mar gheall ar chóibhid. Ach d'fhág sé a rian orthu. Iad siúd a tháinig fríd le hintinn shláin, bhí siad anois sa tóir ar achan uile dhuine a leag cos thar an tairseach, ag éileamh craic is cuideachta. Iad siúd a chaill dóchas d'fhan siad ina seomraí. Mhínigh an Sáirsint de Brún fáth a cuairte leis an stiúrthóir ina hoifig, gan mórán eolais a scéitheadh léithe. Fiosrú faoi bheart a chuir sí chun na mór-roinne, a dúirt sí léithe. Ní raibh, ní raibh fadhb ar bith ann, díreach go raibh ceist ag an áras seandaoine thall sa Ghearmáin faoi cad chuige ar cuireadh an chónair. Bhain an focal sin geit bheag as an Stiúrthóir. Ach níor dhúirt an Sáirsint de Brún ach, Cúpla ceist le cur, sin an méid. Ba mhór liom an seans labhairt léithe. Ní bheidh mé i bhfad. Cinnte, ach beidh orm bheith i gcuideachta leat. Níor mhaith liom go gcuirfeá scanradh uirthi. Lámha glanta, masc ar a haghaidh, lean sí an stiúrthóir síos an pasáiste glas leis an lino glas chuig an zón glas. Bhí dath éagsúil ar na ballaí ag achan sé sheomra leapa. Bhí na zóin daite le dathanna ar leith, le cuidiú leo siúd nach raibh an chuimhne rómhaith acu. Glas, buí, dearg, gorm, corcra agus oráiste. Bhí Mary i seomra glas a trí. Fan istigh ansin sa tseomra suite glas, a dúirt an stiúrthóir léi. Tógfaidh mé Mary amach chugat. Bhí boladh bídh san aer. Bheadh lón ar fáil roimh i bhfad. Tháinig Mary isteach chuici i gcuideacht an stiúrthóra. Seanbhean agus mála mór de chadáis breacáin ar rothaí, trolley siopadóireachta, á tharraingt ina diaidh aici. Ná habair rud ar bith léithe fán trolley, arsa an stiúrthóir de ghuth íseal. Bíonn sé léithe achan áit le bliain anuas. Níl istigh ann ach cúpla pluid. Os ard, dúirt an stiúrthóir. A Mhéirí, tá an garda seo ag iarraidh labhairt leat fá Bheart. Deir sé gur chuir tú rud inteacht chuig Hans sa Ghearmáin. An cuimhin leat Hans? Thoisigh súile na seanmhná ag faiteadh go gasta ar feadh cúpla soicind. Hans? An bhfuil sé marbh? Níl a Mhéirí, ach fuair sé bronntanas agus deir sé gur tusa a chur chuige é. An chónair? Chuir cinnte. Bhí Hans riamh tugtha don dúlra a chaomhnú. Bhí sé glas sula raibh an focal sin ann fiú. Agus a fhad is a bhí an t-am agam le linn dianghlas eile, shíl mé go ndéanfadh sé bronntanas deas dó. Beidh sé in innimh é a úsáid nuair a thiocfas an t-am. Níl muid ag dul in óige, a gharda. Bhí a guth bog séimh agus bhí a haghaidh frámaithe ag gruaig thanaí liath, ag preabadaí ó gharda go stiúrthóir agus ar ais, mar a bheadh éan ag cuartú bídh. Goidé mar a fuair tú sonraí an chúiréara, a bhean uasail? Thoisigh lámha na seanmhná ag filleadh ar a chéile. Thóg sí loicéad a bhí thart ar a muineál ina dhá lámh agus thoisigh sí á chumailt arís is arís eile. Bhris a guth agus í ag freagairt. Níl a fhios. Sé sin, ní cuimhin liom. Bhris an stiúrthóir isteach nuair a chonaic sé chomh corraithe leis an tseanbhean. A Gharda, fágfaimid mar sin é. Tá sé in am ag Mary a dhul síos chuig a dinnéar. Fágfaimis í. Shiúil an Garda amach as an áras gan toradh gan freagra. Shuigh sí ar ais isteach sa charr. Bhí an Garda Sproule ag fanacht uirthi sa stáisiún. Bhal, an raibh ciall ar bith le baint as Mary? Bíonn a hintinn thuas seal thíos seal bíodh a fhios agat. Buailim isteach aici nuair atá mé ag tabhairt cuairt ar mo mháthair féin. Bíonn sí go breá in amannaí, ach in amannaí eile D'aontaigh an sáirsint nach raibh mórán eile a bhí siad ag dul a fháil amach as an tseanbhean. Deir an stiúrthóir nach raibh ann ach caitheamh aimsire le linn na dianghlasála. A leithéid de chaitheamh aimsire, arsa an Garda de Brún. Cé a mhúin na scileanna sin di? An múinteoir ceardaíochta, Áine Ní Bhaoill. Déanann mo mháthair féin crosóga Bhríde léithe achan bhliain. Bhuail an Garda de Brún amach chuig na cnoic i ndiaidh lóin le cuairt a thabhairt ar an chaoladóir. Bhí teach Áine Ní Bhaoill neadaithe go hard i measc na gcrann ar thaobh malacha ag amharc síos ar an bhaile mhór. Bhuail sí an cloigín lámhdhéanta práis a bhí ar crochadh taobh leis an doras. Ealaíontóir a bhí in Áine. Thug sí ceardlanna do na seandaoine, ranganna ealaíne do pháistí an cheantair agus dhíol sí a cuid táirgí ceardaíochta féin leis an Ionad Turasóireachta ar an bhaile mhór. An ligeann tú do na seandaoine a rogha táirgí a dhéanamh leis na slata saileoige, a d'iarr an Garda. Iarraim orthu tarraingt ar a bhfuinneamh inmheánach, a d'fhreagair an t-ealaíontóir. Mearbhall uirthi go raibh Garda ag an doras ag fiafraí fá na ceardlanna san Áras. Ach bhí sí breá sásta muga tae a thabhairt don chuairteoir agus comhrá a dhéanamh léithe. Is beag cuairteoir a tháinig chun tí le tamall anuas ó thús na paindéime. Tá cuid de na seandaoine gur breá leo bascáidí beaga a dhéanamh dá gcuid garpháistí. Tá cuid eile a bhfuil an-suim go deo acu i gcultúr dúchasach s'againn féin, agus déanann siad táirgí a bhí sna tithe nuair a bhí siad óg ach nach bhfuil rian orthu anois, cléibh, bascáidí, crosóga Bhríde agus a leithéid. Agus cónracha? Leath béal an ealaíontóra. Chraith sí a ceann nuair a chuala sí go raibh cónair déanta ag Mary Phaddy Eoin agus curtha anonn chun na Gearmáine aici. Ach bascáidí is mó a rinne mise leo. Níor iarr duine ar bith orm fan dóigh le cónair a dhéanamh as slata saileoige. Ní bheadh sé ar eolas agam fiú gan a dhul i mbun taighde ar an idirlíon fá choinne treoracha le ceann a dhéanamh. Thaispeáin an Garda grianghrafanna den chónair don ealaíontóir. Obair an-néata ar fad atá ansin. An bhfeiceann tú na coirneáil? Tá na slata lúbtha go maith. Chreidfinn gurb í Mary a rinne é sin. Tá dea-lámh aici don chineál sin oibre. Ach cé a chuidíodh léithe? Tusa! Nach raibh mé faoi dhianghlasáil cosúil le achan mhac máthra eile sa tír? Ní raibh cead agamsa ná ag duine ar bith eile cos a chur thar an tairseach sin ar feadh trí mhí. Lá amháin bhí mé istigh leo ag stiúradh caoladóireachta, an chéad lá eile bhí mé amuigh, i mo theach féin don tréimhse sin. Chuala mé ó chairde liom ann, cúramóirí, go raibh na seandaoine go léir ar deoraí. Bhí neadar Mary glan craiceáilte go dtí go raibh cead againn a theacht isteach arís, agus fiú anois tá a lorg le feiceáil. Tá seanfhear amháin san áit sin a bhí go breá roimh an dianghlasáil. Anois tá sé ag déanamh plátaí breithlá sa rang potladóireachta dá chuid páistí. Níl a dhath cearr leis sin. Níl páistí ar bith aige. D'amharc an t-ealaíontóir ar na grianghrafanna arís. Chuir sí go leor ama isteach sa táirge seo, agus bhí go leor slat de dhíth lena dhéanamh. Shíl mé gur chaith siad na slata breise amach, ní raibh ceann ar bith fágtha i mo sheomra stoic san Áras nuair a bhuail mé isteach i rith an tsamhraidh le seiceáil. Rinne siad go leor a chaitheamh amach ar mhaithe le sláinte agus sábháilteacht. Shíl mé féin ag an am gur mhór an truaighe iad ag dul amú. Tá lúcháir orm gur bhain duine inteacht leas astu. An mbeadh sé de chumas ag Mary a leithéid a dhéanamh gan treoracha? Caithfidh mé admháil, tá lámh an-mhaith aici ar an chaoladóireacht, ach cónair? Níl fhios agam. Shuigh sí ansin go ciúin ag machnamh, a muga ina lámh aici. D'imigh na slata saileoige an-ghasta caithfidh mé a rá. Ach bhí an tÁras ag íoc astu agus ní raibh siadsin róbhuartha fán chostas. D'fhág an Sáirsint de Brún slán ag an ealaíontóir agus phill sí ar an stáisiún. Níl fhios agam faoi Dhia cén dóigh a bhfuair an tseanbhean sin an chónair anonn chun na Gearmáine, ar sise leis an Gharda Spriúil. Nach cuma cén dóigh a bhfuair sí'n diabhal rud trasna chuige? An cheist lárnach ná, an dóigh leat go raibh sí ag guí a bháis? A leithéid d'amaidí! Ní raibh ann ach rud inteacht le déanamh le linn dianghlasáil na Cóibhide. Sin sin! Cás druidte. Cuirfidh mé ríomhphost anonn chun na Gearmáine. T ticeáilte agus I poncaithe daofa siúd anois. Bhí an Garda Sproule ag bualadh isteach chuig a máthair i seomra glas a sé an Domhnach dár gcionn. D'fhág sí barra seacláide ar an tábla cois leapa di. Chíor sí a cuid gruaige di, mar a dhéantaí agus an tseanbhean óg. Labhair sí léi go séimh, ag inse nuaíocht na clainne di. Bíodh is nár chuimhin leis an tseanbhean cérbh iad na daoine a raibh sí ag caint orthu, Bhail, tá mé anseo leat anois. Howit, tá bronntanas agam duit. D'fhag sí mála licris ar an tábla cois leapa. Nach maith mar is cuimhin leat na milseáin is fearr liom, maith an ghirseach. Maith an bhean thú féin a Mhéirí. Choinnigh tú rún s'againn ón gharda eile sin a tháinig anseo níos luaithe an tseachtain seo. Bhí tú as pabhar maith, níor lig tú a dhath ort. Nár inis tú domh ligint orm go raibh mé dúlalaí. Bíonn an saol istigh anseo níos fusa má ligim orm anois is arís. Thig liom mo rogha rud a rá le daoine. Tá sé iontach. Shíl an garda eile sin gurb amhlaidh a bhí d'intinn ar strae cinnte. Ní thiocfaidh sí a chur ceisteanna ort fá Hans arís. Fuair sé an chónair. Fuair. Bhí a chroí amuigh ar a bhéal leis an eagla nuair a fuair sé an chónair, a dúirt siad sa tuairisc oifigiúil. Rinn Mary scolgháire íseal. Míle buíochas as an chónair a chur chuige ar mo shon, a Mhairéad. Fuair mé an lámh in uachtar air sa deireadh. É féin is a shaol glan simplí. Chuir mé an oiread sin ama amú leis an leibide sin. Eisean an duine atá dúlealaí. Eisean, ag ní a chuid drár sa doirteal nuair nach ligfeadh sé leictreachas sa teach, ag iarraidh ormsa amhlaidh a dhéanamh, gan teilí, gan chuisneoir, gan rud ar bith. Fuair mé mo sháith de sa deireadh agus chiceáil mé amach é. Bhail, beidh sé curtha sa chré sa chónair dheas ghlas sin anois, más mian leis é, a luaithe agus is féidir. Fáilte romhat, a Mhéirí. Tháinig mé ar an chomhlacht cúiréara sin ar an idirlíon, an-áisiúil ar fad, seoladh mícheart ó Hallow Falla thíos faoin tír agus gan ar an bhille luchta ach gur slata saileoige ceardaíochta a bhí sa bhocsa, rud a bhí fíor, ar bhealach. Thóg Mary an loicéad a bhí thart fá na muinéil agus d'oscail sí é, ag tógáilt amach eochair bheag bhuídeach a bhí istigh ann, Agus nach maith mar a d'aimsigh tú an both sin ar chúl an tí lena chur i bhfolach ann, a Mhaighread. Is breá liom an ciúineas istigh ansin. Is rud luachmhar é ciúineas in áit mar seo. Thiocfadh liom mo shaol ar fad a chaitheamh ann. Bí cúramach gan barraíocht ama a chaitheamh ann, a Mhéirí, nó tífidh siad go bhfuil tú i bhfolach áit inteacht. Cinnte, cinnte, ná bí buartha. Chrom an Garda óg síos chuig cluas na seanmhná. A Mhéirí, an bhfuil an ceann eile réidh go fóill, an ceann de m'ex féin? Go raibh míle maith agat, a Joe. So, inis dom, goidé a shíl tú faoin phlé a dhéanann Réaltán sa scéal seo maidir le Covid agus na mascanna agus an t-athrú a tháinig ar na seandaoine? Shíl mé go raibh sé iontach, iontach spéisiúil ar fad. Shíl mé go raibh sé iontach tráthúil. Déarfainn gur sin an chéad gearrscéal Gaeilge a scríobhadh i ndiaidh na paindéime. Shíl mé gur dhéileáil Réaltán ar bhealach galánta leis, amantaí. Bhí sé éadrom. agus cineál rud beag greannmhar ach don chuid is mó bhí cineál bróin i gceist leis an tionchar millteanach a bhí ag an Covid ar achan duine ach go speisialta do dhaoine níos sine agus níos go speisialta amach 's amach ar na daoine a bhí ina gcónaí in áras seandaoine agus cé i scéal Réaltán nár chaill siad duine ar bith rud a bheadh eisceachtúil go leor faraor mar sin féin d'éirigh léithe an tionchar tionchar tromchúiseach a bhí aige ar na seandaoine a chur trasna go maith. Yeah, aontaím. Bhí rudaí beaga anseo is ansiúd aici ar nós an duine a thosaigh ag déanamh playdaí breithlae do pháistí nach bhfuil aige, gur gur fhág sé lorg air, nó na daoine nár oscail na cuirtíní ina dhiaidh sin, gur an an an tionchar a d'fhág sé, ach ní raibh sé chun tosaigh, ní hé gur scéal faoi Chovid a bhí i gceist. Ní hé, ach ba eilimint thábhachtach a bhí ann. Sílim an bealach gur chuir sí síos ar an dream a tháinig fríd, an bealach go raibh siad ag cuartú craice agus cuideachta ó achan uile dhuine, sílim gur sin bealach iontach le cur síos ar an uaigneas millteanach a bhí ar go leor daoine agus go speisialta ar sheandaoine a bhí ar fanacht taobh istigh i rith an dianghlasála. Sílim go raibh, mar a dúirt tú, an scéal faoin seanleaid bocht a thoisigh déanamh plátaí dá gharpháistí a bhí aige, an tionchar millteanach a bhíodh sin ar intinn daoine agus na cuirtíní ag, ag, ag bogadh, ag súil go dtiocfadh duine inteacht isteach le labhairt leofa. Sílim, sílim gur éirigh léithe an, an, an cineál, an t-am, deacair sin a chur trasna go hiontach. Mm. Agus ní, ní hé gur suíomh an-traidisiúnta é Áras na Seandaoine le haghaidh gearrscéal, shíl mé go mb'fhéidir go mbeadh sé pas beag brónach. Um, ach bhraith mé gur chuir sí na sonraí beaga deasa seo isteach arís, mar shampla, luaigh sí go dtagann an Garda ag a, ar maidin ach go mbíonn boladh an lóin san aer toisc go mbíonn siad ag ithe iontach luath agus rudaí mar sin, so braitheann tú an timpeallacht. Braitheann tú an timpeallacht díreach i gceart, sílim go raibh tú ábalta beagnach boladh na bprátaí agus an gravy a fháil agus iad uilig ag teacht le chéile fá choinne lón is dóigh thart fán mheán lae. Agus sílim go raibh an cur síos a rinn sí leis an bhealach go raibh an Áras roinnte ina zónannaí agus an zón glas agus gorm agus corcra agus an seomra suite glas agus go raibh Mary i nglas a 3 agus go raibh máthair an Gharda i nglas a 6. Sílim gur phéinteáil sí pictiúr iontach réalaíoch de áras na seandaoine. Ní drochphictiúr, ní pictiúr gruama a bhí ann ach sílim go raibh sé iontach réalaíoch mar phictiúr agus thaitin sé go mór liom an cur síos a rinn sí ansin. Thaitin agus liomsa agus tá lámh éadrom ag Áine, ní hé go dtéann sí thar fóir le cur síos nó go mbraitheann tú go bhfuil an, an, an cur síos fadálach in am ar bith ach díreach na sonraí beaga anseo is ansiúd a thógann an suíomh agus sin, gur sin bua atá aici. Agus bua eile, braithim, ná an, an chaint agus an sult a bhaineann sí as caint a chur i mbéal daoine, abair, go bhfuil an, an Gearmánach, fear níos foirmeálta, b'fhéidir níos cúramaí ina chuid cainte agus na Gardaí anseo atá i mBaile na nGibheach, sílim an t-ainm atá air, go bhfuil siad i bhfad níos, bhuel, Éireannaí, níos, níos Éireannaí agus níos neamhfhoirmiúil agus an bealach a mbíonn siad ag gabháil, ach Mary Phaidí Eoin agus mo dhuine ag gabháil, Mary Fleischer agus, yeah, sílim go raibh sé sin iontach cliste agus sílim fiú, cé gur Gaeilge a bhí an Gearmánach a labhairt go samhlófá, gur sin díreach mar a labharfadh Gearmánach dá mbeadh sé ag caint Gearmáinis fosta, sonraí praiticiúla agus you know, d'fhág an chónair Éirinn ar an dáta seo agus tháinig sé isteach ar an dáta seo. Sílim gur éirigh léithe an an cineál meon agus an pearsa Gearmánach a chur trasna iontach maith. Sílim é agus bhí amháin go díreach an an aidiacht, you know, dúirt sé go leithscéalach go raibh moill ar an phost ar nós go mbraitheann sé gur rud an-tábhachtach agus tromchúiseach a bhí ansin, shíl mé go raibh an sonrú sin cliste. Bíonn achan rud in am sa Ghearmáin agus má bhíonn traein bomaite mall bíonn cineál crisis ann agus you know, bhí an Gearmánach bhí náire air gur cuireadh moill ar an phost siocair Covid, shíl mé go raibh an líne sin iontach greannmhar. Sin é, agus mé féin, agus inis, Ar thug tú suntas dó gur mná iad na carachtair ar fad nach mór? Bhí mé ag smaoitiú air sin, seachas an Garda Gearmánach, is mná ar fad a bhí iontu, an bheirt Garda in Éirinn, an stiúrthóir, an caoladóir. Is scéal faoi mhná a bhí ann agus is dóiche scéal faoi chlisteacht mná agus scéal faoi gan a bheith ag eh, Má thiteann tú amach le bean, seans go dtiocfaidh sí ar ais ort. Go díreach é, go díreach é, agus faigheann sí díoltas sa deireadh an lámh in uachtar, hmm. agus is maith liom an casadh a bhaintear as aois na leanbaíochta, bhfuil a fhios agat go dtagann an bhean seo i dtír ar an tuairim a bheadh daoine eile fúithi go gceapfaidís go raibh sí cineál saonta agus you know, go bhfuil sí neamhurchóideach go n-úsáideann sí é sin agus um, mar, mar shampla nuair deir sí Thig liom mo rogha rud a rá, tá sé iontach. So tá an chlisteacht seo inti go go n-úsáideann sí an tuairim a bheadh ag daoine. Mar a dúirt sí féin, tá sí ag ligint uirthi féin go bhfuil sí doolally agus ansin tá sí ábalta ar fáil ar shiúl le go leor rudaí agus achan duine ag déanamh, á, Mary bhocht suite thall ansin agus ach Mary ag an am chéanna ag pleanáil díoltas álainn ar Hans thall sa Ghearmáin, shíl mé go raibh sin iontach cliste agus greannmhar agus éadrom ach Go díreach, yeah. Bhain sin scéal. Yeah, sin é. Abair an casadh sin nach mbíonn tú ag súil leis go bhfuil an, an bhangharda eile istigh ann agus go bhfuil comhcheilg ar siúl acu an nochtadh sin ag an deireadh gur go mb'fhéidir go mbeidh club díoltais ag tosú amach anseo agus... Shíl mé go raibh an scéal ag dul a bheith go breá mar a bhí sé dá gcríochnódh sé ach an casadh ag an deireadh nuair, you know, bhí, bhí tú ag dul siar le é léamh ar ais le fáil amach faoin Gharda Sproule agus go raibh sise bainteach leis ón tús, shíl mé go raibh sin iontach cliste. Sin é, ní, ní sheasann sí amach go dtí an deireadh ag an tús, bíonn sí sórt sa chúlra ag tabhairt eolais ach ní, ní bhraitheann tú gur carachtar tábhachtach í go dtí an deireadh agus ansin tuigeann tú, ó, bhí sí sa chúlra i rith an ama ach tá i bhfad níos mó ar eolas aici ná mar atá tú ag déanamh ach nach díreach go bhfuil aithne aici ar Mhary ó bheith istigh ag a máthair féin trí dhoras síos sa zón glas ach faigheann muid amach san abairt dheireanach sin go raibh sí ann ón tús. Cliste. An-chliste agus arís Braitheann tú, b'fhéidir, go bhfuil rud éigin an-bhanúil or an-bhaineann faoin díoltas áirithe seo, gur de lámh, de chaoladóireacht, gur cineál ealaíon atá i gceist ach fosta go bhfuil nimh san fheoil nó go bhfuil cineál sting in the tail i gceist. Agus go bhfuil nimhneas i gceist agus go bhfuil sé suimiúil chomh mór agus a chuir sé isteach ar Hans bocht thall sa Ghearmáin. Go díreach, go díreach. Thuig Hans go maith cad é a bhí ar siúl aici. Agus d'úsáid sí an stuif a raibh dúil aige féin iontu, agus agus ní raibh sé chun D'úsáid sí an tsuim agus an paisean agus b'fhéidir an obsession seo atá aige maidir leis an stuif glas chun, b'fhéidir, an focal deiridh a bheith aici sa deireadh agus cé gur thóg sé blianta uirthi gur, you know, bhfuil a fhios agat gur úsáid sí rud a bhí an-tábhachtach dó chun an cic sin a bhualadh air. Mar a dúirt sí féin, bhí Hans glas nuair nach raibh duine ar bith eile glas agus an cur síos a bhí aici ar an saol a chaith sí le Hans agus nach raibh sé sásta cuisneoir nó teilí a bheith aige agus go raibh sé ag ní a chuid drár san san uisce agus nach raibh inneall níocháin agus go raibh Mary dubh dóite de seo ar fad. Chaith sí amach é, ach ní raibh sí críochnaithe. Fuair sí díoltas amach dhá scór bliain ina dhiaidh sin agus d'úsáid sí na rudaí ar fad go raibh suim aigesean ann, an rud nádúrtha, na slata saileoige, an chaoladóireacht, fiú na neoiníní feoite. Shíl mé go raibh sin iontach maith. just rud beag sa bhreis ar bliain ó nó bhí muid sa chás sin, déanann tú dearmad iontach gasta, like ag tús 2022 in Éirinn, bhí muid, bhí na pubannaí druidte, bhí na bialanna druidte, bhí, ní raibh cead suí ag beár nó rud ar bith sin suas go dtí bliain ó shoin, like, deireadh Mí Feabhra, so déanann muid dearmad gasta, so tá sé deas just na rudaí seo a chur i gcuimhne dúinn, gan bealach atá ró preachy mar a déarfá, gan a bheith ag léachtaireacht orainn, ach just ag cur i gcuimhne dúinn mar a bhí rudaí, agus fiú an bealach gur labhair an Caoladóir faoi go raibh sí chomh sásta go dtáinig duine inteacht amach sna cnoic chuici mar go raibh sise Amuigh ansin léithe féin fosta agus nach raibh cead aici an teach a fhágáilt. Sílim nach bhfuil dochar ar bith cur i gcuimhne dúinn, go háirithe ins an bhealach a ndearn Réaltán é, sílim gur rud deas é. Go díreach ní hé, agus agus meabhraítear dúinn na daoine nár bhog ar aghaidh chomh gasta céanna, nár tháinig an gnáthshaol ar ais acu chomh go fóilleach b'fhéidir, na daoine sin atá leochaileach nó Tá muid buíoch d'Fhoras na Gaeilge agus an Scéim um Chomhoibriú le Tuaisceart Éireann as tacaíocht airgid a chur ar fáil. Ba é Eoin Ó Lorcáin a rinne an eagarthóireacht fuaime agus ba é Eoghan Mac Giolla Bhríde a léirigh. Beidh Réaltán Ní Leannáin ar ais ar an mhí seo chugainn le scéal úr a chloisteáil ón chnuasach gearrscéalta Bláth na dTulach,